Arratxaldeon, Euskal Irrateak eta Antxeta entzule guztioi. Hortzeguna da, martxoaren bia eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordubetean. betean. Antxetatik, Nafarrora saio berri honetan. Azken asteko albisteak errepasatzeaz gain, zen egunotan eskualdean izanen ditugun kultur itzorduak ere, zerrendatuko ditugu, eta azkenik betiko moduan inguruko kirolarien lorpenak ere aipatuko ditugu. Ba, beraz, zori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera. gaurko saioari. Ba, Nafarroko gobernuak 2008-ko lehen transferentzia ordaindu die udalei eta herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak finantzatzeko. Nafarroko gobernuak jakitera eman duenez, aurten berreunda larogeita bederatzi milioi euro erabiliko ditu dalerri eta kontzeho guztien funtzionamendua eta zerbitzuak finantzatzeko. Tokiko finantziazio eredu berriaren arabera, iaz jarri zen indarrean, dirufuntza honek euneko amabi koma bi egindu gora, hau da 2008an baino, hogeita maika milioi euro gehiago lurralde koesiorako departamendoak eundagoita bortz milioi, bortzeun amabi mila eundalarogeita markoma hogeita amabi euro ordaindu dizkie, Nafarroko berreunda irurogeita amabi udalerriri eta irureunda berrogeita bortz kontzejuri transferentzia arrunten bidezko Nafarroko zergetan tokien ditateek parte hartzeko funtsaren lehin ordainketa gisa berreunda larogeita bederatzi milioi euro horietatik, berreunda hogeita bat koma lau milioi udalei eta bederatuko zaizkie finantzaketa orokorreko funtsaren bidez oiko gastuei aurre egiteko. Banaketaren formula berriak bederatzi aldagai ditu eta horiek horrela, 2000 bortzeun biztanletik betiko udalerrietan biztaneriaren araberako banaketa proportzionala handitu eginda atarten araberako zenbateko finkoekin. Horrela, bermatzen da udal guztiek txikiak izan arren gutieneko zenbateko bat izanen dutela entitate guztiendako oinarrizko gastu komunei aurre egiteko eta ez daudela biztanle kopuruaren mende. Bertze hogeita bi milioi euro tokierakunden artean banatuko dira zerbitzuak finantzatzeko funtsaren bidez, 0 hiru urteko ikastetxeei, aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoei eta liburutegiei dagozkien zerbitzuen arabera. Gainera, sortu berri den lurralde koesiorako funtsak 17,8 milioi euro banatze aurre ikusten du Nafarroko lurralde garapenean trakzio papera betetzen duten udalerrien artean. Funtxorretatik, hogeita marbat udalerrik hartuko dute onura, alanola, iruneak, tuterak, tafaiak, lizarrak, zangotzak, bastanek, altsasuk, bianak, sanadrianek, azkoienek, garesek, irurtzunek, agoitzek, donestebek, berak, leitzak, esteribarrek, auritz burgetek, otxagabiak, isabak, irunberrik, losarkosek, lekunberrik, lodosak, kaparrosok, milagrok, korellak, kaskantek, eta korellak, Cortesek. Azkenik, Montepioen defizita finantzatzeko funtsetatik hogeita zazpi koma milioi euro esleituko dira Montepio orokorraren defizit globala finantzatzeko iruña tutera eta tafaiakoekin batera. Alaber, Nafarroko udaleta kontzejuen federazioari dagokion diru kopuru bat gordeko da, aurten ia bortze humila eurokoa izanen dena. Jamendo.com Euskaltzaleen topaguneak eta Nafarroko gobernuak Euskarak irureunda irurogeita bortzegun itzarmena berritu dute. Euskarak irureunda irurogeita bortzegun izeneko itzarmenaren helburua Euskararen erabilpena bultzatzea da iztunen hizkuntza oituretan eraginez. Bi egitasmo nagusitan gauzatuko da urtengo ekimena, lehenengoa hau gaztei zuzendua eta bigarrena udazkenean dazkenean aurren aurrean aritzen diren helduei zuzendua. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Euskaltzaleen topaguneak sinatzen dute hitzarmen honen helburua bi erakundeon arteko elkarlaneren oinarriak ezartzea da. 2023an euskal Iztunen aktibazioa hizkuntza ohituretan eragin eta erabilera indartzeko aldeko jarrerak indartzea xede duen programa gauzatzeko. Aurtengo hitzarmena eunda berrogeita bortz mila eurorekin ornitu da, Euskarak irureunda irurogeita bortz egun izeneko programa gauzatzeko helburuz. Lan hildo honen helburu nagusia iztunen aktibazioaren bidez hizkuntza oituretan urrats esangura eragitea da. Bi egitasmo nagusitan gauzatuko da aurtengo ekimena. Lehenengoa hau da berrian gazteei zuzendua eta bigarrena udazkenean aurren aurrean aritzen diren helduei zuzendua. Ana Ollo, herritarrekiko harremanetako kontseilariak 2018tik urtero berritu den hitzarmenaren garrantzia nabarmendu du eta azpimarratu nahi izan du erakunde publiko eta gizarte eragileen arteko lankidetza ezinbertzekoa izan dela gaur egungo gizartean lan osagarriak egiten dituztela eta erakunde publiko publikoei gizarte ekimenetatik datozen proposamenak aintzat hartu, osatu eta zabaltzea dagokiela. Horretan aritu dira, azken urteetan uste baitute lankidetza honek fruituak eman dituela ekintza zehatzetan ikus daitekelako. Baina batez ere uste dute lan egiteko modua proposatzen duena eta horri jarraikiz bide emankorra izanen dela. Oskar Zapata Nafarroko Euskaltzaleen topaguneko zuzendariaren iritziz pozgarria da hitzarmena sinatzeko berriro ere elkartzea. Lagungarria da oso bere ustez tamaina honetako egitasmoak planifikatzeko eta gauzatzeko marko egongor bat edukitzea eta zentzu horretan eskertuta daude euskarabidearekin eta Nafarroko gobernuarekin euskaltzaleen topagunarekiko elkarlanean aritzeko izan duten jarreragatik. Sei urteko ibilbidea dute euskarak 365 egun hitz hitzarmen honekin bertze amaika bete ere espero eta desio dutela errandu. Hizkuntza ohiturak aldatzeko bidean Ana olok eta Oskar Zapatak biek alabiek azpimarratu dute, aurtengo helburu nagusia dela garrantzi handiko bisede talde horiekin lantrinkoa egite alanola gazteekin eta aurrekin kontaktuan bizi diren helduekin ere, alanola, ba gurasoekin, zaintzailekin edota irakaslekin ere. Jamendo.com Baztango eta baigorriko gazten arteko topak eta antolatu duteen bi udalek. Atzoko gaurko eta biharko sareak goiburuarekin eginen dute amaiurren apirilaren amalautik amaseira. Egon alde aurririk da eta parte hartu nahi dutenek 6 zortzi bederatzi 0-2 berrogeita mar irurogeita mezortzi telefonora deituz edo gizarte zerbitzua bildua bazan puntu idatziz eman dezakete izena. Baztango eta baigorriko udalek bi herrietako gazten arteko topak eta antolatu dute. Atzoko gaurko eta biharko sareak izenburupean bi herriek amabi eta 15 zurte bitarteko gazteak trukaketa eta egonaldi batean parte hartzera gonbidatu dituzte. Eta pirilaren amalautik 16 eginen da maiurko aterpetxean. Egonaldi aurririk da eta parte hartu nahi dutenek 6 bederatzi 0 iru berrogeita amar irurogeita telefonora deituz edo gizarte zerbitzua bildua bastan deus elbidera idatziz eman dezakete izena. Eginen dituzten jardueren artean, mendi bilaldia, dokumental baten emanaldia, jinkana eta denbora pasako jokoak daude. Horren berri emateko pasadeen asteazkenean prentsa gerraldi bat egin zuten bi udalerrietako ordezkariek baztango baileko etxeko sabaian. Joseba Otondo, baztango alkateak, Beti Bidart, baigorriko zinegotziak, Kristina Urrutia, baztango euskara teknikariak eta Bixente Irigarai, baigorriko animazioko langileak hartu zuten parte. Otondok nabarmendu zuenez, historian gibelera egin behar da bi ibarren arteko lehen harremanak hautemateko. Harremanak mota anitzetakoak izan dira, abere azkuntzaren inguruan, gerretako errefusiatuen testu inguruan, kontrabandoari lotuak, elkarteen trukak eta kedota bertzetakoak ere. Biztanleak, aran batetik bertzera bizitzera joan direnekoak adibidez. Trukaketa hauek baztan eta baigorri elkarren artean lotu izan dituzte mendetan zehar eta naiz eta azken amarkaetan harremana pixka batean galdu azken aldean berreskuratzeko helburuarekin elkarlanean. Ari dira, etorkizunean ere hala segi dezaten. Bidartek bere aldetik aipatu zuen udalean berean lan unitz izaten dela eta unitzetan egunerokotasunak gainerako guztia gainditzen duela. Dena den, bi herrien arteko harremana berriz estutzearen alde agertu zen, garai batean harremanak naturalki sortzen ziren kontrabandoa tarteko erraterako eta baztanekin lotura estua izan dute aspaldidanik. Horren erakusle, bai gorrin guruko bizilagunen erdiak kasik baztanen aurrideak dituela. Urrutiak nabarmendu zuenez, baigorriko herriko etxetik ailegatu zen proposamena eta baztango udalean arrasongi hartu zuten ekimena. Elkarlanean hasi ziren eta udaleko zenbait zerbitzuk parte hartu dute antolaketan ere. Helburu nagusiak azteek elkar bada ere bertzelakoak ere baditu memoria historikoaren lanketa erraterako alabasarearen edo kometsarearen inguruko lanketa eginez, euskalkiak ezagutuz elkarra berasteko helburua ere hor dago, baita berdintasun alorrean elkarrenganako errespetua lantzea. eren. ilusioz prestatu dute ekimena eta dena ongi joanez gero udazkenean berriz ere eginen dutela, kasu honetan bastandarrak baigorrira joanez ere aintzen duzuten. Bukatzeko irigaraik balioan jarri nahi izan zuen, ekimena antolatzeko egindako bidea eta lana, berriki zabaldu dituzte gutunak baigorrin eta laster gazteek izen ematea espero dute. Baztanen aldiz, pasaden astean zabaldu zuten egitasmoaren berri, amabi eta amabortz urte bitartekoen artean eta erantzuna agitz positiba izan du dagoeneko. Oronoz, mugairiko lanbide ziketako ikastetxe berria eraikitzeko proiektuaren idazketa ere esleitu dute. Peralta, AUSA SLP enpresak laureundagoita mabortz mila seireun euroren truke idatzi beharko du proiektua lau hilabeteko EPEan eta iraikuntza lanak urte bukaeran edo 2008 lau urte hasieran astea aurre ikusi dute. Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentuak peralta AIUESA SLP enpresari esleitu dio oronoz mugairiko lanbideziketako etorkizuneko ikastetxeko obrak burutzeko eta zuzentzeko proiektuaren idazketa laureundagoita amabortz mila seireun eurotan, beza barne. Proiektua idazteko EPA lau hilabetekoa da. Aurre ikuspenen arabera eraikinak emezortzi milioi euro inguruko kostua izanen du eta bertze lau milioi inguru beharko ditu ekipamendua ezartzeko. Obrak 2000 2008-garren urtearen bukaeran edo 2008-laugarren urtearen hasieran az daitezke eta hogeita labete inguruko epea izanen dute lanak egiteko. Seiron ikasen, seireun ikaslerendako lekua izanen du ikastetxe berriak eta gainera enplegu formakuntzako 6.000 ordu eskaintzeko baliabidea izanen ditu. Pasaden hortziralean egin zuten bizita horonoz mugairira Carlos Jimenok, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Kontseilariak eta Nafarroko Gobernuko hainbat agintarik baita Joseba Otondo baztango alkateak eta zenbait zinegotzik ere eta Jorge Oteiza mugairiko alkateak ere. Gainera inigo gorrotxategi eta igor arroa barren alizondoko lan Eskolako eta Berako Tokiona Institutuko zuzendariak ere bertan izan ziren. Gaur egun lanbide ziketa egiten duten berreunda mairu ikasle dituzte Lizondon eta irurogeita bortz beran. Ikastetxe hartuko duen orubea ikusi ondotik koronoz mugairiko herriko etxera joan ziren proiektuari buruzko azalpen teknikoak ematera. Ia energia kontsumorik gabeko eraikina izanen da, moduluka antolatuta, denera bederatzi mila irureunda irurogitamar metro kuadroko azalera Eraikia, izanen du, iru solairutan banatuan. Beko solairuak, lau mila laurean da irurogeita mabortz metro kuadro hartuko ditu, lehen solairuak, iru mila eta irurogei metro kuadro, eta bigarren solairuak berriz, mila zortzireun da iruro da, mila zortzireun da goita mabortz metro kuadro. Eraikinaren gibeleko aldean, ibaiari begira, agroekologia ikasketak hartuko dituen aire libreko ere mua diseinatu da, baita isialdirako gunea ere. Erratzuko bunkerrera bisita instituzionala egin dute hor migoizko moak proiektuaren barrenean. San Cristobalgo gotorlekoa memorialekoa bezala izendatzeko lantaldea osatu zen ere egun berean. Eta hor migoizko moak ekimena frankismoaren erregimeneko errepresio erakustaldi baten berri emateko sortu zen. Nafarroko lendakariak Maria Txibitek eta lendakaritzako gortekiko harremanetarako eta memoria demokratikoko Espainiako ministroak Feliz Bolainosek Nafarrora egin berri duten bizitaldian iragarri bezala astelen arratsaldean eratu zen San Cristobal gotorlekuaren inguruko lantaldea. Memoria demokratikoaren legea betetzeko. Horren arira eta hormigoizko moak proiektuaren barrenean erratzuko bunkerretara bisita egin zuten astelenean Ana Ollo Nafarroko gobernuko hiritarren harremanetarako kontseillariak eta Fernando Martínez Memoria Demokratikorako estatu idazkariak. Hormigoizko moak ekimena frankismoaren erregimeneko errepresio erakustaldi baten berri emateko sortu zen bortsazko lana alegia milaka egitura militar eraiki behar izan zituzten Pirineo aldean Errepublikako presoek munduko bigarren gerraren arira aliatuen eraso batetik babesteko nonbait. Erratzuko bunkerrak mila bederatzireunda goita meretzi eta mila bederatzireunda berrogei urtetan eraiki ziren eta 2008ko udan egindako udalekuetan moldatu zituzten berrogeita marbat neska mutilek Nafarroko Kirol eta Gaztediaren Institutuak antolatutako udalekuetan. Alde horretatik, gizarte demokratikoagoa, berdinago eta justuago bat eraiki hitzeko memoriaren garrantzia azpimarratu zuen Olo Kontselariak. Astebete eskaz falta da emakume nazioarteko eguna llegatzeko eta inzuzen ere martxoaren 8 begira inbat jarduera antolatu dituzte baztanen. Emakume nazioarteko eguna hurbiltzen ari dela, Nafarroko berdintasun teknikarien sareak anitzak gara orain askeak kanpaina abiatu du. Egitarau zabala prestatu duten Nafarroko hainbatu herritan eta baztanen ere zenbait ekitaldi izanen dira. Martxoaren bortzean igande honetan hiru kortxe azukre asko eta brandi gehiegi antzerki aurkeztuko dute iruritako gizarte bilgunean arratsaldeko seietan. Martxoaren zortzian berriz asteazkenean mugimendu feminista antolatutako mobilizazioa izanen da Elizondo. Antolakuntza feministarik gabe eraldaketarik ez lemapean arratsaldeko zazpietan herriko plazan bilduko dira. Martxoaren bederatzean, hortzeguna, lodifobia eta estetikaren esklabotza solasalde izanen da, izkuneneko itzaldi aretoan, arratsaldeko seiterdietan, mijo lizartza bururen eskutik, eta martxoaren amazazpean, hortziralean, ainarak dokumentala proiektatuko dute, iruritako gizarte bilgunean, arratsaldeko zazpietan. Bortzirietako emakumeta gizonen berdintasunerako lehen plana abiatu dute. Larumatean plana diseinatzeko bilera egin zuen berdintasun zerbitzuak herritarrekin igantzin. Joan den urtean, berdintasunaren aldeko pauso handiak eman ziren bortzirietan, berdintasun teknikari bat kontratatu zen, jardunaldi osoan eta emakumeta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoa egin zen, udaletako webunetan eskuragarri dagoena. Aurten urrats bat gehiago eman eta erronka berria proposatu du berdintasun zerbitzuak, bortzirietako emakumeta gizonen berdintasunerako lehen plana. Plana diseinatzeko saio antolatu dituzte herritarrekin batera. Lehenbizikoa joan den larun bat goizean igantziko udaletxean izan zen, eta eskualdeko emakumeak gonbidatu zituzten bertara. Hiru orduko elkarrizketaren bidez, berdintasun planaren lehenbiziko zirriborroa osatzeko informazioa jaso zuten. Bigarren bilera, apirilaren batean eginen dute, planaren azken zirriborroa herritarrekin kontrastatzeko helburuarekin. Bitz ordu hauetan elkarlanean aritu dira, berako, lesakako, etxalarko, igantziko eta arantzako teknika eta ordezkari politikoak eta gainera prozesua garatzeko eluiarren aholkularitzaren laguntza izanen dute. Azkenik, asteburu honetan, baztan bidasoako bosgarren stok feria ospatuko dute Donezeben. Danok bat fundazioak antolatutan, Donezebeko udalaren eta Nafarroko denden laguntzarekin, eskualdeko gehi bat komertzioek bat eginen dute martxoaren lauean eta bortzean Donezebeko eskurra frontoian. Larun batean goezeko amarretatik arratsaldeko zortzietara egonen da irekita feria, eta igandean berriz amarretatik zazpietara. Feria honek, gure herrietako komertzioak ezagutzeko baliotzen dute, harremanak sortzeko eta bertatik bertara ikusteko gure dendariek eskaintzen dituzten zerbitzuak. Horrela xe adierazi zigun hauin, lesakako katiagorria lentzeriako jabeak eta bide batez bailaran martxan paratu duten merkataritza erakarpen eta antolamendurako planaz ere aritu zitzaigun. Entzungo dugu. Beraz, e, deine abuin dugu hemen, e, baztan bidasoaldeko merkataritza erakarpen eta antolamendurako planaren inguruan ba, hitz egiteko. E, aipatu dugun bezala, lehen aldiz e, egiten da horrelako plan bat eskualde honetan, amazazpi udalek e, bat egin dute eta onartu dute e, hemengo herrietako ba, merkataritza eta komertzioek egin nahi duten plan hori ba, ba eta aurrera eramateko horrela ez adituta hau, ba, albiste agitzona ez, zuentzat pensatzen dut, eta bueno, ba, lehendabiziko aldiz eskualde honetan 17 udalek bat egitea, ba, zuentzat babes handia pensatzen dut. Bai, jo, izan da oso konten gaude, motibatuak eta olako gauzak, pues, eh, hori ez, paratzen zute pixko bat pilak, ba, segitzeko pues, e, lanin, ez da beste gauza. E, a ber, ez da lehenengo, Nafarro Maian udala, udal badute obligazioa meak bat izateko. Ordun, e, eh, uste dut gainera, espanez oker, lau bakarra badirela Nafarro Maian. Pentsatu, ze importantzia gutxi izan du beti e, Nafar gobernorako merkataritza. Orduan, e, guk, e, bueno, hasi ginen ian deno bat bezala federazioa, eh, hasi behar naiz igual pixko bat e, hortikan. Bai. Elkartu ginen, e, bera lesaka, donestebe eta talizondo, eta bastan, esateko. Eta e, elkartu ginen, baindarra gehiago izateko. Adibidez, lehenengo mamuat eta ederran genuna zen gune komertzialak e, behin eta berriro ginen dena bakotxa bererrigin, pues hori borrokan eta gaizki gainera udalakin, beti aserre, beti hor, pues, e, promotoriak etortzen ziren, jo, e, Nazional 121 hemen izan eta pues, oso goxua zen ba, eh, promotoria ba, pues, e, lurraldeotan paratzeko gune komertzialak. Eta beti alegazioa, rekursota, pues, hori errandutela, ez? Bueno, orduan elkartu ginen, eta, bueno, pasatu dire ja, pues, pensatu, bi mila lautan hasi ginen, fiskot lan bat, e, bueno, elkarlan egiten, eta, bueno, izan dugu e, okazioia bat, ba, hau ikusita, e, obligazioa zela udalan aldetik izateko, ba, etor ginen, bueno, lesaka udalera, eta planteatu genun, aber nola ikusten zuten, ba, igual, e, hau martxan paratzia, eta merkego atetzeko gainera udalariz, eta zau badu bere kostua, ba, egitea orduan e, eh, baiaren mailan. Ongi ikusizun, orduan alkatea e, eta e, einzuna zen konbekatu baiaren udalin guztiari, zedenan bitartez, eta ze hor ere eskerrak eman bihartza jo gara lureri, garapen agentzia bada, e, guria, hemengua, eta bera indu e, pues, koordinatzeko lan hori bueno, bere gain egon da. Vale? Eta e, bueno, ikusita bazela borondate politikoa hori zela oso importantia, ba, joan ginen nafar gobernona, eta han soldaztu genuen konsejerakin eta, eta ikusi zuten, pues, posible zela diru laguntza bat ateri, E, etzele inoiz egin e, Nafarran eta orduan e, diru laguntza gainera euneko laro gehi izan da eta MEAP e, baiaren mailan egiteko. MEAP e, da, bueno, e, merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana. Hori da onartu duguna. Eta hori zertako da? Ba, e, hori helburua du, ba, erabi, osea, merkataritza erabilera antolatzeko, arautzeko eta sustatzeko hori da. Oru, pensatu ze importantia den guretzat, hau dena ja, izatea ja, pues hori, e, arautzea izatea, e, eta hori egingo dula gainera da, ez bakarera bilan teratu baita ere, babestu, babestu gore gure eredua. Osea, hau ez da bakarraten jo, egune komertziala, ez kentzen du e, lanpostu ba, e, e denda txikila, ez da, ez da hori bakarra ez da hemen bakarra e, e, diru asuntua, ekonomia asuntua. Hau da, non nahi dugu, non bizi garen. Segitu behar dugu hemen bizitzen, ni jubiltuta nahi dut nire herrian segitu bizitzen. Eta ni bezala, gaztik nola gelditu behar dire herritan bizitzen edo lan egiten, espada zerbitziorik, espada dendarik, ezpada Bihar dugun mantendu, eta beti da, retataila berdina. Ez jo, beti izate egiten, jo, e, herriak e, argilakin edo herria bizilak, eta eskeala da. Da, eredu, eredu bat erritikina, eta izan dugu suertia, legislatura honetan, baiareko udalak, pues ez bakarra autoeskunderako, baizik eta konsekuentiak izan dire, eta nahi dute, pues bai, pues guazen dena kantzinera. Eta e, bestaldetik kan oso importanti izan da guretzat, e, bueno, ikusi da, ez, e, publiko eta pribatua, borondatekin, egiten aldela lana, eta gainera biraz emaitzakin. Horregatik kan gaude oso, oso konten eta oso motibatuak. Eta hau ez da, E, ez, osea, emendikan atzinera bat badugu kriston lana, minon gaude bakarrik, denok batera joanen gara, eta gero, bueno, hor, egin duena eh, ikerketa merkataritza nabaiarena, izan da ikertalde konsultorak, eta hor, eman digu datu batzuk, oso oso importantziak, importantiak eguk eh, adibidez, banek igun zen jendia joaten zela adibidez, eh? pues, gune komerzialetara, eta bar, bueno, pues, erran digu, bueno, pues, e, eh, bortziriak indute zatitu, ez? E, bastan alde batetik malerreka eta bortziriak. Bueno, pues, badakigu bastango jendia joaten dela gehiago iruñara. Orduan, di, e, distantzia gehiago da, komunikazio maila ez dugu haundila autobusakin eta, eta e, ordu nor da txikigua joaten dena. Adibidez, lezakatikan edo bortziritikan, gipuzkoara, irun, e, bueno, garbera eta odenak egune komerzaleak era, e, joaten da, asko zez jende gehiago. Minon, bueno, bada jendia baita ere gelditzen dena herriin. Eta gero bestaldetik hor dugu internet baita ere, pues zenba jendia, bueno, induten kestak anonimoak, orduan, e, importante dire datuak, Zertaz dien bueno, solastu du, pues, pensatzen dugu libertade gehiokit. Eta hori ikusten da, interneten eh, da gola baita hor, pues, kriston fuga ez eh, errateko. Eta bueno, hori da, a ber, e, eh, abitu kaldatu dire, konsumo ez da berdina, orduan egin behar dugu baita ere den ilakin behar duguna da pixkot adaptatu egore horreri. Eta horretaz ari gara, ari gara alde batetik kan, e, fidelitzazioa txartelak lan egiten, egin duguna bat baiarena, Giltzaria adule izena eta joaten da aitzongi. E, bueno, demostratu da, e, no dara magu, saspi urte bat edo la txatelonekin. Gero, bestaldetik, interneten badela horre irtera bat, bueno, pues egin behar dugu, egin dugu marketplace bat, dendatik iantzat, top-topa, eta naiz eta hemen goien jendia, guruko jendia, ez erosi hortikan, bai ikusten dute hor eta gero etortzen dire dendara. Ordun da erakusle bat e, erakusleio e, virtuala duguna. Ba fisikoa denda eta gero duzu beste bat hori. Eta bueno, eh hirugarrena zen hau, ez? pauso eman e, eta ez hau ja epe motzarako baizik eta luzerako. Ta hau izan da, ba, bueno, pues hori, arautu behar dire e, irigintzako planak, hori ja bakarrik ezin dugu guk egin, hori behar dugu, pues, claro, publikoa, udala, e, udalan gain daude, eta, bueno, solastuta terraten dizute. Konsekuente izan dire, euren e, autoeskundeko programakin, bueno, por fin, ez, azkenin, eta, e, bueno, eta, e, ate da, hau, ezke gaude aiz konten horregatikan. Mhm. Aipatu duzu orain, e, bueno, elburuetako bat dela e, zuen komertzioak eta hemen eskualdeko merkataritza e, babestea eta sustatzea, bai. eta bertze alde batetik ere, bueno, ba, legezko helburu bat, ez? Aipatu duzu zertxo bat, bino, amazazpi, bimieta bat foru legea e, ba, aurrera eramatea edo, bueno, ba, martxan jartzea, ez? Hor, e, gauza da, e, bueno, ba, merkataritza irigintza plan batean e, sartzea aipatu duzu ba legeak Eh, erraten du udalek merkataritza plan bat eduki behar dutela bai. eta bueno ba hori izan da zuentzat helburua batez ere ba irigintzan sartzea, ez bakarrik e, komertzioak sustatzea, jendeari erratea ez, e, ona etortzea eta hemen konsumitzea herrian bertan, baizik eta plan baten barrenean sartzea eta zuek ere, bueno, ba, irigintza plan horretan sartzea eta zuen lekua edukitzea. Kontutan hartzea merkataritzari. Eh? Zerta, azken finin, e, ez da bakarra merkataritza da, zerbitzua baita ematen duguna. Eta hori gabe, herria akabo. Bai. Eta, e, bai, gainera, erramiazio gauz bat, e, mea pernoetan, ez da bakarra erran behar, haber zenban metrokaratu bi, e, behar duzu, ez dakiz zer estabiletzen paratzeko edo ez, baita ere, e, soldaztu behar da, irigintza e, merkataritzena. Mm. Nei erran, pues, izatea, pues, e, e, pues, izatea parkinak, izatea, e, baita ere, banku jendien txertzeko, izatea, e, bizikleta paratzeko, osea, eskartzen du dena. Ez da bakarra, pues zenbat, zenbat denda behar diren, ze beharra duen bak, eh, herri bakotxa. Pues herri bakotxan, e, a ber, dena dugu eh, eredu berdina, binon ez dugu behar dena gauz berdina, zer, baizik eta herri batzutan badireia e, zerbitzu batzuk, beste herrian ez direla. Orduan orain, e, herri bakotxan, hori, e, bueno, hau, pasatuko da plenotikan, indutena, eta horren sortzen dire maiak. Mhm. Eta merkataritzan maia baiarena, generala, biskot, eta hor bai e, inbiar, dute, dugu lana, hau e, poliki-poliki antzinera eramateko. Horretako konsultoranek bakarra ez du egin enkesta, egin du enkesta, egin du diagnostiko bat, eta e, ja paratu dute baitare ardatza batzuk, eta bada agenda bat, egutegi bat, eta hori poliki-poliki denoken arte ba, antzinera emateko e, zera, e, mehapeka. Hori da, ze, oe, aipatu duzu gainera, e, hau ez dela hasi bertzerik egin, eta basteko, eta, bueno, ba, pixka bat irudi bat egiteko, ez, e, baliarako egoera edo komertzio merkataritzaren egoerari buruz, inkesta batzuk egin dituzte, eta bertan, ba, datu batzuk atera izanen dire, eta pentsatzen dut, ondorio horiei begire egin beharko duzuela orain lan, ez dakit badiren ondorio zehatz batzuk, edo zerbait atentzio eman dizuena, edo nonbait ba e, hor erreparatu nahi duzuela eh hemendik aintzinera ba plan hortan lan egiteko pentsatzen dut bueno ba gero aipatu dituzun mailetan eta hau dena mai gainean ez e, jarriko dela e, ez dakit daturen bat hor duzun ba, ba hori da atentzioa eman dizuena pixka bat edo horrelako bueno Ba, irudi bat, ez, e, egiteko zein den batez ere egoera. Epatu zu pixka bat, ba, emengo jendea e, irun aldera joaten dela, eta agian ez, e, hor gabezia batzuk daude nolabait errateko eskualdean? Pues bai, ez da bakarra, e, gabezia baita ere, pues, e, izaten alda e, aukeran, ez, baita ere, ze eskaintzen da. A ber, eritiki batean, e, gehigo igual gaude pixko bat, e, bueno, bada den, e, badira dentikan, minon, espezializatzen zara. Bai. Zu joaten bazara, gune komertzale batera, han baduzu, dentikan, minon, behiratu behar dugu baita ere e, eh, gauz gehiago. Osea, gero, e, eh, bakotza e, eh, gastatu behar du dino nahi duen tokillin. Bino, gu pensatzen dugu, ja, badirela bastante. Osea, nahiko badugu, une komerziala badire. Osea, entzotarran, baldin badugu hori, ale batetik nahi duenari joateko, baldin badu ja ofertari, bai. pues mantendu behar dugu herriak. Eh? Mantentzeko herriak, eh, behar dugu pixko bat e, eh, ez dakien nola erran, oso importantia da e, eh, plana hau, zeta zazken finin hor baitare jakin dugu eh, zenbat e, lokala daude itxillak. Badakigu e, euneko berrogeia garela e, berrogeita amago zurte baino zarraguk. Hori zen nahi erran, espada relebo generazionala porzentai hori da oso ondila. Eta hemen dikana, urtera porzentai hori e, igo behar da bastante batzuk jubiltuko gara, eta beste batzuk egongo dire ormugan. Mm Prestatu behar dugu gure herriak, bai. ez, e, ez dakit nola, prestatu behar dugu, eta gure eskuan baldin badugu dato hauek, probestu behar dugu. Mhm. eta hortan gaude. Eta gero datu badire, pues, e, bai, pues, e, zen baien dia e, joaten de, pues, erran dizut, ez, pues, e, bueno, bastantikan gutxi goatetzen dire, eta malerreka eta batez ere bortziritikan, pues, gehiago. E, zertan e, gastatzen dute dirua gainera, pues, atera drogerian, e, bueno, gastatzen dela gehiago, erritikan kanpo, elikadura, herrian barne, modan, hortxe, hortxe, moda, igual gehiago, interneter. E, badire datu batzuk egin direla, bueno, enkuesta dire, jantxun egin dire, bosteun etxe bizitzatera eta larogei establezimientuak e, eh, inkestatu zuten. Ordan ni pentsatzen dut, bueno, nahiko nahiko ongi dagoela, osea, bai. estadistikak atetzen diren, nik uste dut fiatu behar garela, nahiko fidergarria direla. Eta ez dakit zer, gai, zer dato gehiok eman, zer, bueno, ez dakit gainera horrela behiratu gabe, minio uste dute, bueno, bat osatze gina zen, gure bezorek ematen zigun, sortzi bat, notan. Orduan, eten zu, ospaz, pues ez garela horren gaizki egiten gauzak. Orduan, gehiago igual izan behar da, a ber, bakotxa gure zerbitzion, e, eh, saiatzen gara gure dendatan zerbitzu ematen. Eta hori da denda txikila, pensatu gukari gara baita ere bizilagunari e, jasotzen Amazonen heldu den kaja. Osea, nahi zuterran, zerbitzua e, da, erri txikitan batez ere. Orduan, hau dena da, Eh, ez dakit, elkarlan bat izugarri eginda, eta inbiarko dugu. Zortzi bat duzue zuen zerbitzuko nota bezala ez, bezeroek zuei ematen dizuena, eta hori azpimarragarria da, batez ere, ba, noski zuek ematen duzuen zerbitzu, eta aipatu duzu, ez da gune komertzial bateko denda batean ez, ematen den bera, zuek hemen herria ezagutzen duzue, jendea ezagutzen duzue, eta ez dituzue gauzak bakarrik saltzen, baizik eta zerbitzu bat ematen duzuen noski, eta herria bizirik mantentzen duzue, eta hori, nik uste ez, eh, argi eduki behar dugula, ba, zuek, komertzioek, herria bizirik mantetze duzuela, ze ze garrantzitsua den, e, aukera edukitzea herritarrak ba, bertan bizitzeko eta bertan dena egiteko e, ez bihurtzea ez gure herriak ba, lo egiteko e, leku bat soilik. Hori da, zuk erran duzu aitzongi dena horrela da. Eta gainera, a ber, erraten zu, e, a ber, atentzio ez da berdina, zu joaten zara gune komertzial batera eta zara txartelaren zenbakia. Hemen ez, hemen zara gure laguna. Bai. Osa, gure bezore dere gure bizilaguna, bigarren solariona, e, aurrekoa, ez dakin horren alaba, ez dakit hemen ez egutzen gara, osa, nahi zuterran, e, ez, ez, ez du, zerbitz ez du, vamos, imposibil, e, imposible, ez, ezin da konparatu ezin da konparatu. Badirela beste gauzak, bai, aukera gehiago baduzula beste, pues bai, eta minan de ze bihar duzu, eta gainera, biharra baldin baduzu joateko olako zeratara, badire. Mhm. Ordun saiatu behar gara guria mantentzia. Izatea relebo generazionala, gaztia gelditza gure herritan bizitzen. Horretako lanin behar dute baita ere. Oso importantia da, e, eta segitzen dut pesada izango naiz, mion, elkartasun lana, hori da, oso importantia, eta gainera probestu behar dut. Badire denda unitz eta zerbitzu unitz, ez direla elkarte batean sartu, sartu mesedez. Sartu, zertaz ez beharra dugu, eta gainera egiten ari den lana, eta emaitza hauek denontza dire. Orduan, batzutan joe, perezagatik kan, zertaz, seguro nago, diru aldetik ez dela, zertaz, gure kuotak izaten dire, oso txikiak. Ez, ez deno baten, barne, nahi zuterra, bortz, irun, renterin, endaian bertan, nahi zuterran, osea, e, elkartasuna oso importantea da. E, Badakarrik ezin du, behar duzu ondokti. Hmm. Eta gero eta gehiago, baldin bagara, gauza gehiago sortzen ari. Gainera, administrazioi publikokin e, lan egiteko solasteko ere, edo joan eskatzera zerbait, gero eta izango duzu, langil, e, eh, beste lagunakin bai, joaten bai. bazara, zu bakarri baino. Orduan, e, elkartasuna, asociacionismo, oza, da oso importantia. Eta, bira, e, hemen deno baten lau herri txiki, e, elkartuta eta azkenin bira egiten duzu gelditzen dire e, proiektu batzuk kaltegarriak e, herrientzako. E, atetzen dugu txartela fidelizazioa txartela. Gaude, markeplatzen baten sartu, top-topa, bakarra dendatik ikientzako e, orainin behar dugu feria bat, e, baiareko feria, feria desto, don esteben, e, azte buru batean, e, lehenengo, martxoako lehenengo azte buruan, laba eta e, bueno, don estebeko frontoin, probestu behar dut. Eta, e, gauz gehiateko direla, hau oso importantea, meap, hau antzinera, bueno, hau ja martxan paratzeko. Pues begira, hau balio balio beste herriari baitare, ba, pues hori, iniziatiba hauek e, segitzeko, pues primeran, gu benpin poliki poliki hori nahi dugu, gure helburua da, e, herria mantentzea biziak, eta, eta gu jubiltzea baita ere, gure herriin egotea lasai, zerbitzukin eta dendak Ederki, ba, bueno, deinen, mila esker guri haudena kontatzeagatik eta, bueno, ba, zorte hon, e, lana gelditzen zaizue aintzinetik, baina seguro ongi e, ateratzen dela dena, noski beti ba, besarekin, ba, lortu duzu eta eta hori garrantzitsua da. Ez bakarra izu gaipatu duzu bezala, zuentzat komertzizua, baizik eta guretzat herritarrentzat ere, ez? E, guk hemen leku eroso bat edukitzeko bizitzeko gure herrietan. Ba, mila esker, gogoratuko dugu, donezte aipatu duzu, ba, e, horrelako azoka bat egin behar duzuela, ez? E, martxoaren lehendabiziko aste buruan, eta horre ere, ba, baiara guztiko komertzioak egonen zarete, eta zuek, zuek ezagutzeko ere aukera izanen da ba, ondoko jendearen zat, eta ondoko eskualde guztien zat ere. Beraz, bueno, ba, mila esker dene, eta, eta sorte hon izanen gara. Jo, pues eskerrik asko zueri, batez ere hau tzen goizero irrifarra Dop dop el carnie king dop dop aireangoa sukne king dop dop mixu de king dop dop colores la kulturari tartea eginen diogu orain, geuretik sortuak egitasmaren bigarren edizio aurkeztuko dute bihar beran. Iazko urrian irekizuten geuretik sortuak egitasmaren bigarren edizioan parte hartzeko deialdean sortzaileak aukeratuta edizioaren edizio berriaren aurkezpena eginen dute beraz bihar beran. Aurkezpena goizeko amaiketan eginen dute berako herriko etxeko plazan. Eguraldiak lagunduko ez balu aldiz kultur etxera lekualdatuko dute aurkezpena. Ekitaldian geuretik sortuak ekimenaren bigarren edizioaren nondik norakoak azaldu eta hautatuak izan diren sortzaile eta udalerriak zeintzuk diren jakinaraziko dituzte. Horrez gain, sormen erakustaldi batzuekin gozatzeko aukera ere izanen da. Geuretik sortuak proiektuak euskaraz egindako sormena bultzatzea eta berau Euskal Herri osoko txokoetara eramatea du helburu. Ziklo bakoitza bi urtez luzatzen da, lehenengoan 2023an sormen egonaldiak eginen dira eta bigarrenean 2024an sortutako obrekin kultur zirkuitoa osatuko da. Egitasmoaren lehen edizioan beran lesakan eta leitzan egin zituzten egonaldiak bi sortzaileek. bukatzeko kirolari ere tartea eginen diogu orain, beti gazteko emakumeak Euskal Herriko txapeldun eta gizonezkoak txapeldun orde izan dira pisu harinetan. Lesakako emakumeek Euskal Herria ordezkatuko dute munduko txapelketan bortzeun kiloko kategorian ere. Euskal Herriko gomagaineko zortzinakako sokatira txapelketako azken aurreko bi txapelak banatu zituzten pasaden larumatean laukizen. Emakomezkoen bortzeun kiloko finala jokatu zuten eta gizonezkoen bortzeun da irurogei kiloko txapelketa saio bakarrean. Emakomezkoetan beti gazte izan zen txapeldun, baina gizonezkoetan etxeko taldea gaztedi ongi nagusitu zitzaion beti gazteri. Emakumezkoen bortzeun kiloko finalean tiraldi guztiak irabazi zituen beti gazteko sortzikoteak. Irantzu goienetxe, Karmele Pikabea, Udane Arbelait, Zane Gurrutxaga, inoetxe garai, Maialen Lopez, zaino Ubiria eta Maria Jantzi aritu ziren tiran, Ander Michelen entrenatzaile zutela. Honela, munduko txapelketan Euskal Herria ordezkatzeko eskubidea irabazi zuten beti gazteko emakumeek pisu harinan ere. Beti gazteren ondotik, Ibarra, Gaztedin, Badaiotz, Amaiur eta Badino, sailkatu ziren. Gizonezko gizonezkoen pisurik arinenean aldiz, beti gaztek amore eman behar izan zuen gazte diren kontra. Kategoria guztietako tiraldi guztiak irabaziak zituzten esakarrek, baina larumatean laukizko taldea ongi nagusitu zitzaion. Nala ere, bertze tiraldi guztiak irabazita bigarren izan zen beti gazte. Goierrik osatu zuen podiuma, janpurrak laugarren izan zen, abadino bortzgarren eta txandrea seigarren. Euskal Herriko sokatira txapelketa bukatzeko, martxoko lehen asteburuan, hau da bat honetan, martxoaren lauean, junior eta hogeita irurtez betiko txapelketa jokatuko dute abadinon, eta igandean martxoaren bortzean txapelketa mistoko bortzeundalaro gehi kiloko finala ibarran. Hau izanen da talde gehien bilduko dituen txapelketa amabi guztira. Amai urreta beti gazterekin batera, bina talde paratuko dituzte koma gainana badinok, gaztebik eta ibarrak, eta bana antxoain badaiotz berriozarreta goierrik. Ondotik, martxoaren amaikateik amabira jokatuko dute iparrirlanan munduko sokatira txapelketa. Juri Zabaleta Leitzarra dosen eskuz binakako pilota txapelketaren finalean izanen da. Naroa kolonea zubietarra aldiz galdu egin zuen final aurrekoan. Ados pilota elkartean antolatutako eskuz binakako txapelketaren final erdietara salkatu diren pilotariek asteburu ederraz gozatzeko aukera eskaini dute azpeitian naiz irunean. Honela, Zumarragan martxoaren bortzean jokatuko diren finaletako protagonista zein izanen diren erabaki da. Goiuri Zabaleta Leitzarra finalean izanen da ezaldiz Naroa etxe kolonea Zubietarra. Larun bat arratsalean azpeitiko izarraitz pilotalekoan promozio mailako finalerdiak eman zion hasiera jaialdiari. Partida gogorra oreka handekoa eta lau protagonistak maila honean finaleko txartelaren borrokan oreka usteko presta gertu zen Natale Aramburu pilotari bertze erritmo bat jarriz, eta olatz inzaustiren laguntza bikainarekin gorrien sendotasuna usteko gai izan ziren merezitako garaipena erdietxiz. Hogeita bi eta amazazpira bazizieten galeano eta arrasteari. Oroitu finalean zain zaudela, aiala uriarte eta leire oskoz. Lehen mailako partidan aldiz aurre ikusi zitekena baino partidu azkarragoa izan zen. Naroak eta bereziki goiuri zabaleta leitzarrak emandako hasiera bikainari esker konturatzerako zulo handia ireki zuten markagailuan. Kolore guztietako tantoak egin zituen leitzar aurrelari, gazteak. Erauntxi horri nola erantzun asmatu ezinek ibili ziren Ruiz de Infanteta Orbegozo. Hogeita bi eta mabi irabazi zieten eta horren bertzez goiurietan aroak lortu zuten zumarragoko final handirako lehen txartela azpeititik iruneko labritera guardiotzari berotasuna jarriz bigarren finalerdi handiarekin. Jaialdeari hasiera ados pilotako neska txikiek eman zioten eta jarraian beotibar pilotalekoan finalerdietatik kanpo geratu ziren bibikoten arteko norgeiagoka ikusteko aukera izan zen. Iturriagak eta kaleanok hogeita bi eta mabortz irabazizieten aldaregi eta mendibururi. Baina begirada guztiak ondotik jokatuzko zen finalerdian jarrita zeuden. Armaletatik berotasun handia jaso zuten pilotariek eta berotasun berotasun horri partidu ederra eskaini zerantzu zioten lau protagonista nagusiek. Gorriak liga faseko zazpi partidak irabazita sailkatua zeuden finalerdietara eta konfiantzaz beterik ekin zioten partidari hasieratik. Maili barrokalek eta olatz Ruiz de Ramendik musika jarri eta dantzan ibili zuten bikote urdina, baina egoera zailenei ere aurre egiten ohituta daudela erakutsi zuten bertze behin Izalde Zubietarrak eta Maite Mujikak. Zefentsa bikaina erakutsi eta partida asko gogortuz hasi hasierako dantzari erritmo hartu eta marna berdintzea lortu zuten. Zailena eginda zegoela zirudienean, gorriek tantoa egin pilota aldatu eta berriz ere pilotari bizitasun handia manez oraingoan bueltarik izan etzuen aldea jarri zuten markagailuan hogeita bi eta hamaikakoa. Beraz, barrokaleta Ruiz de la Ramendik goiuri zabaletaren eta girreren kontra jokatuko dute final handia martxoaren bortzean igande honetan zumarragan. Finalen aurkezpenak eta materia lautaketa egin zituzten otsailaren hogeita zortzan pasaden asteartean zumarragan. Iruñeko aldezarreko bederatzigarren erremonte txapelketako bigarren jardunaldean erraz nagusitu ziren matxin irugarrena eta saldiaz hogeita mabortz eta hogeita bat irabazizieten jabalera eta barrikarti eta sailkapen buruan paratu dira. Iruñeko aldezarreko bederatzi garren erremote txapelketako bigarren jardunaldea jokatu zuten, nortzirale arratxean labriten. Matxin irugarrena eta Aimar Saldia Soiztarrak garaipen garbia lortu zuten Aimar Jabalera Donezte Barrari eta Barrikarti hogeita mabortz eta hogeita bat irabaziz. Sailkapen buruan paratu dira horrela, irabazleak. Jaialde asteko lehen partidan Jon Sagase Iruritarrak eta profesionaletan debuta egin zuen David Mitxeo Donezebarrak 30 eta 17 irabazi zieten Oses eta Markel Leatxe Donezebarrari. zebarrari. Ba, hause izan da guztia gaurkoz, Janus Lester taldearen bertze kantu batekin utziko zaituzet orain. Ongi izan. Jurtu da, gau bat elkarrekin pasa Mezu bat, idaltzea, urtibie gunetara Ta bat esan sarezkan pona gonean Ta bai banaiz Zer izan bio batera esnatzean Noiz bi urtu da Meitasuna tabur eramaten begirada La rosa yo si a cure izara tabularra Ascar gorputzean Gubiok bagara ordularian areak